Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծի իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում անկախության զինվորն ու ազատագրական պայքարի առաջնորդը Լեոնիդ Ազգալդյանի կյանքն ու գաղափարները Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Դանիել Բեկ-Փիրումյան, Սարդարապետի հերոսն ու Հայաստանի առաջին հանրապետության աննուկուն գեներալը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն առաջնագծում Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում շփման գծի տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մի քանի ուղություններով խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով ինչպես պաշտպանության բանակի դիրքերի, այնպես էլ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ու գյուղտեխնիկայի ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ, անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի անգամ տարածել է հերթական ապատեղեկատվություն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցնող ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունների համաձայն հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել հրադադարի խախտման դեպքերի մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Նվիրյալները Հանուն հայրենիքի անմահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենանց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարում մարտիրոսված տղաներին, նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած շարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն, ճիրականացված երազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ այդ նվիրյալներից երկուսի՝ Լեոնիդ Ազգալդյանի 80 եւ Մոնտե Մելքոնյանի 65-րդ տարեդարձերը։ Լեոնիդ Ազգալդյան մարդու եւ զինվորականի կերպարին է նվիրված անկախության զինվորը ակնարկը Լեոնիդ Ազգալդյանը ծնվել է 1942 թվականի նոյեմբերի 22-ին Թբիլիսիում։ Կամոյից այստեղ տեղափոխված Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում։ 1947-ից 1959 թվականին ավարտել է Մռավյանի անվան դպրոցը։ 1960 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի պետական համալսարանը, բայց 1962 թվականին տեղափոխվել է Երևանի պետհամալսարան եւ այն ավարտել 1966 թվականին։ 1966-ից 1989 թվականներին աշխատել է ՀԽՍՀ Պետպլանի լազերային տեխնիկայի հաշվողական կենտրոնում։ Էներգիա գիտաարտադրական միավորումներում բաժնի վարիչ, Ատոմային էլեկտրակայանների համամիութենական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղում գիտաշխատող, համակարգչային ծրագրավորման եւ հաշվողական տեխնիկայի բաժնի վարիչ։ Լեոնիդը նաեւ մարզիկ էր, զբաղվել է ջրագնդակով եւ թեթև ատլետիկայով։ Ստացել է բազմաթիվ պատվոգրեր եւ ռեկորդների հավաստագրեր։ Եղել է Հայաստանի ջրագնդակի հավաքականի անդամ։ 1988 թվականին ազգային զարթոնքը Լեոնիդն ընկալեց որպես հայրենիքին ամենածորտ նվիրվելու հրաշալի մի հնարավորություն եւ մխրճվեց փոթորկալի իրադարձությունների հորձանուտը։ 1990 թվականին նա անկախության բանակի հրամանատարն էր, քաշ գիտակցելով, որ միայն զենքով կարելի է իրականացնել հայրենիքն ազատագրելու գաղափարը։ Կազմակերպել է Մեղրի շրջանի Նյուվադի գյուղի ազատագրման առաջին գրոհը։ Ծրագրել եւ իրականացրել է մայիսի 27-ի Կայարանի եւ Սովետաշենի արյունալի սադրանքից հետո խորթային զորքերի Երևաններ թափանցման խոչընդոտումը։ 1990 թվականի վերջից մասնակցել է Գետաշինի ենթաշրջանի, Շաումյանի եւ Մարտակերտի շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Ազգալդյանը կազմակերպում է ազատագրական բանակը եւ դառնում դրա հիմնադիր գլխավոր հրամանատարը։ Այսպիսին են փառավոր զորահրամանատարի մարտական ուղին նշող հիմնական փաստերը։ Նա նոր Հայաստանի ճարտարապետներից մեկն է եւ նրա գործում պաշտպանն ու սատարողը։ Խորունկ մտածողն ու տեսանողը իրավացիորեն կարծում էր, որ մենք պետք է առաջնորդվենք որակով եւ երբենք չողքեվորվենք քանակով, որը երբեմն շատ վտանգավոր է։ Նա բծախնդրորեն ու մանրակիտ կերպով էր ընտրում իր զինվորներին, քանի որ դա լինելու էր մեծ Հայաստանը կերտող բանակը։ Ազգալդյանը իմաստնացած ասում էր. Երբ երիտասարդ տղաներ են գալիս ու ասում, եկել են Արցախի համար զոհվելու, ես նրանց չեմ ընդունում։ Մեզ պետք են Արցախի համար կռվողներ ու հաղթողներ։ Այս տարածքները ավելի մեծ նշանակություն ունեն, քան մենք պատկերացնում ենք կամ կարող ենք պատկերացնել։ Ցանկացած ազգ, որ հող կհազնի, դատապարտված է կործանման։ Լեոնիդը դե կրթում եւ դաստիարակում էր անկախության սերունդը, որպես նոր արժեքների եւ պետականության կրող։ Այս հայրենանվեր գործն արվում էր մեզ նվիրումով եւ հոգեկան էներգիայով։ Ազգալդյանը մարդկային եւ բարոյական բարձր մտնոլորտ ձևավորող եւ նոր սկզբունքներ հաստատող մի անհատ էր, որի խոսքը միշտ էր լսելի երուազդեցիկ Անստացան գործչին բարձր էին գնահատում հանրայինլան շրջանակները, քանի որ նրա կերպարը նորություններ եւ հոգու հետ խոսող։ Նա խստաբար ու զինվորական էր, քանի որ քաշ գիտեր մեր գլխին կախված վտանգների ու մեր դեմ լարված որոգայթների մասին։ Մեր խիզախ հերոսը խորությամբ ուսումնասիրել էր ռազմական գործը եւ դա կարկախապահ կերպով կիրառում էր մարտադաշտում, հասնելով լուրջ հաջողությունների։ Լեոնիդը 4 տարվա արյունահեղ մարտերի ընթացքում գրեց ընդամենը 6 կորուստ, Ինչպես Գարեգին Նժդեհը 2.5 տարվա կռիվներում ունեցավ 28 զոհ, նա հանդունգներ եւ համարձակ, բայց երբեք չէր կորցնում իրականության սթափնկալումը։ Լեոնիդը միաժամանակ բարի մարդ էր եւ միշտ հոգերտանում զինվորի ու ընկերոջ մասին։ Սա նրա առաքինության եւ պարկեշտության գրավականն էր։ Նրա ջոկատում խստագույնս արգելված էին ծխելն ու խմելը։ Երբ ինչ որ մեկը ծխում էր, նա տակտով նրան ուղարկում էր այլ ջոկատ։ Լեոնիդը սրբազան փութերանդությամբ եւ լրջամտությամբ կերտում էր այսօրվա հայորդու կերպարը, իմանալով, որ մերձակա ապագայում նա է իշխելու Հայաստանում։ Մարտակերտման առաքելությունը ժամանակի հրամայական պահանջ էր եւ անհետաձգելի խնդիր։ Լեոնիդը նաեւ շատ լավ գիտեր օրինակի մոգական ուժը, որի պատճառով էլ իր նկատմամբ շատ խիստ էր եւ պահանջկոտ։ Մենք բոլորս այս ժամանակի եւ ազգի առաջ քննություն ենք հանձնում վայ նրան, ով տրվեց գայթակղություններին եւ մոլորություններին։ Լեոնիդը շատ թանկ էր գնահատում զինվորին եւ արձանագրում. զինվորին չի կարելի հենց այնպես զոհաբերել, ինչ է թե հողակտոր է ազատագրում։ Բոլոր նախագծերը, հարձակումները, պաշտպանությունները կառուցեք այնպես, որ հնարավորինս զոհ չլինի։ Նրա համար ամենամեծ հարստությունը կամավոր զինվորն էր, որի նկատմամբ ուներ գորովալից վերաբերմունք։ Ազգալդյանը խորագիտակ եւ կյանքի դասերը շատ լավ սերտած միան զուգական անհատ էր։ Նախորդի տարկումներ էր անում սխալ են ասում, երբ ասում են հողը արյունով են պահում, հողը սիրելով են պահում։ Զոհվել է 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղում։ Լեոնիդ Ազգալդյանին հետ մահու շնորհվեց Արցախի հերոս կոչում եւ Օսկարցի իշխանության։ Այժմ երբ արհեստականորեն ծվատված են Արցախի ու Հայաստանի քարտեզները, Առավել քան անհրաժեշտ է խորությամբ ուսումնասիրել Ազգալդյանի մարտական եւ գաղափարախոսական գործունեության սկզբունքները։ Դրանք արդիական են եւ ուշադրության արժանի։ Նա փաստորեն կրվի դաշտում պաշտպանում էր հայոց քաղաքակրթությունը եւ ազգային արժեքները, որ เป զի մեր ազգը կարողանա դիմակայել ժամանակի հողմերին, անխոտոր քայլի պատմության խաշմերուկներում եւ ապրի արժանապատվորեն։ Լեոնիդի պայքարը մեր ինքնասիրության եւ պատվախնդրության հավաստագիրն է եւ ուղղված է մեզ հետնորդներից։ Նա մեզ թողել է նվիրական падգամներ եւ պատվիրաններ, որոնք մենք պարտավոր ենք սրբորեն կատարել եւ հզորացնել մեր հայրենիքն ու ազգը։ Պարզապես մարգարեական են հնչում նրա խոսքերը։ Սա Հայաստան է եւ վերջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձնման դնել։ Ոչ մի գաղափարով չի կարելի արդարացնել Շաումյանի Գետաշինի Արցախի հանձնումը, ինչպես նաև մնացած հայոց հողերը։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացնող ռուսական խաղապահ զորախումբը նոյեմբերի 24-ին իր պատասխանատվության գոտում ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտման 1 դեպք է արձանագրել։ Այս մասին ասում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Միջադեպը գրանցվել է Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղի հարևանությամբ։ Միջադեպի հետևանքով դժվարներ չկան։ Զորախմբի հրամանատարությունը հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ համագործակցությամբ հետաքննում է միջադեպի մանրամասները։ Նշվում է նաև, որ զորախմբի կողմից բարեկությունը իրականացվել երեք ուղություններով՝ Մարտունու, Մարտակերտի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Սարդարապետի հերոսը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքն ու գործունեությունը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Նրանցից մեկն էլ մեր համերկրացի Դանիել Բեկ Գիրումյանն է։ Ծնվել է 1861 թվականի նոյեմբերի 22-ին Արցախի Խաչեն գավառի Նախիջևանի գյուղում։ Ավարտել է Շուշիի քաղաքային ուսումնարանը։ Զինվորական ծառայությունը սկսել 1881 թվականից Երևանյան գնդում։ 1881-ից 83 թվականներին սովորել է Թիֆլիսի հետևակային յունկերական ուսումնարանում։ 1890 թվականին Դանիել Բեքփյուրմյանին շնորհվել է կապիտանի կոչում։ 1913 թվականին Դանիել Բեքփյուրմյանը փոխգնդապետի կոչումով ավարտել է Օրանիենբաում իսպայական հրաձգային դպրոցի դասընթացները։ Եղել է Վաշտի, Գումարտակի գնդի հրամանատար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կռվել է Կովկասյան ռազմաճակատում աչքի ընկել քաջությամբ, ստացել ռուսական բանակի գնդապետի կոչում, ապարգևատրվել Գևորգիևյան եւ այլ շքանշաններով ու անվանական զինքով։ 1918 թվականի մայիսին թուրքական առաջապահ ջոկատները հասել էին Սարդարապատ կայարան, ընդհուպ մոտենալով Էջմիածնին։ Հայության համար այդ օր հասական պահին վճռական դեր են խաղացել Դանիել Բեկ Փիրումյանի ռազմաճակատային մեծ փորձը եւ ուժեղ կամային հատկանիշները։ Բացառիկ է եղել Դանիել Բեկ Փիրումյանի դերակատարումը Սարդարապետի ճակատամարտի հաղթանակում որտեղ նա փաստացի հանդիսացել է այդ ուղղության հայկական զորաճոկատների ընդհանուր հրամանատարը։ Հենց Դանիել Բեկգյումյանի ամիջական ջանքերով հնարավոր եղավ կազմակերպել Սարդարապետի ռազմաճակատի գիծը եւ արժանի հակահարված տալ թուրք զավթիչներին։ Սարդարապետի ճակատամարտի վճռական պահին մարտի հետագա ղեկավարությունը հանձնելով Ալեքսանդր Շնեուրին նետվել է կրվի դաշտ։ Ցուսադրելով զինվորական հմտություն եւ արիություն իր գլխավորած ուժերով ռազմաճակատի կենտրոնական մասում ջախջախել ու հետը շբրտել թուրք զավթիչներին։ Ալեքսանդր Շնեուրն իր հուշերում Դանիել Բեկփիրումյանի հետ կապված այսպիսի ուշագրավ դրվագ է ներկայացրել։ Սարդարապետի գլխավոր ճակատում մայիսի 27-ի առավոտյան ժամը 9-ին հայկական հրետանին շուրջ կես ժամ հուշկու համազարգեր հասցրեց հակառակորդի դիրքերին, հատկապես 440 եւ 449 բարձունքներում, ճնշելով նրա հրետանու եւ գնդացրային ջոկատների քրակը։ Կենտրոնական ուղղության հայկական ուժերն այնուհետև անցան դիրքային հարձակման։ Վճռական գրոհի համար սпасելով աչի զորաշարժ կատարող ուժերի դիկունքից հարձակմանը։ Դանիել Բեկ Փիրումյանը այդ կարևոր պահին զորքերին ողջորելու նպատակով իր զինվորական համազգեստի կարմիր աստարը շրջում է դեպի դուրս, այդպես շրջված էլ հակնում է համազգեստը եւ նետում առաջին գից, անձամբ ղեկավարելով վճռորոշ մարտը։ Այդ ընթացքում խզնաուզի հայկական ջոկատը Թուրքական ցաղ թևը կեսօրին շրջանցելուց հետո կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով 440 եւ 449 բարձունքների թիկունքը։ Մարտավարական այս փայլուն զորաշարժից հետո արձակման են անցնում արդեն Սարդարապետի ջոկատի կենտրոնական ուղղության հիմնական ուժերը եւ Երզնկայի գնդի աջակցությամբ ժամը 14-ին մոտ վերջապես կարողանում են գravel այդ եւ հարակից այլ բարձունքները։ Հայ զինվորները ոտքի ելան եւ ուրակ օրալով առաջ վազեցին, իսկ թուրքերը խոճապի մատնվեցին որովհետև նրա ստիկունքն անցած ջոկատը կրակել բացել pašարակիր սայլերի եւ տիկունքի վրա։ Քիչ անց թուրքերը փախուստի դիմեցին, լքելով ամբողջ ռազմամթերքը, վիրավորներին ու սպանվածներին։ Ճակատամարտը շահված էր, Հայաստանը փրկված։ Գրում է Ալեքսանդր Շնեուրը։ Ըստ ժամանակակիցների Դանիել Բեքփիրումյանի զինվորական համազգեստի աստառը կարմիր էր։ Մարտի դուրս գալուց առաջ նա շրջում էր համազգեստը եւ կարմիր կողմը դեպի դուրս էր հակնում համազգեստը։ Նրան անվանում էին կարմիր վարդան զուգահեռ անցկացնելով ավարայրի հերոս Վարդան Մամիկոնյանի հետ։ Կարմիր աստարով մարտին դուրս գալու մասին երկու վարկած կա։ Ըստ առաջին վարկածի, Զորքի մարտական ոգին չկոտրելու համար նա չէր ուզում, որ մարտի դաշտում վիրավորվելու դեպքում որևէ մեկը տեսներ իր արյունը։ Սարդարապետի հերոսամարտի հուշահամալիր հայոց ազգագրության եւ ազատագրական պայքարի պատմության թանգարանի տնօրեն Փահլևանյանի կարծիքով երկրորդ վարկածն ավելի հավանական է։ Փիրումյանը ցանկանում էր թաքցնել զինվորական ուսադիրներն ու տարբերանշանները որ ճշնամին չիմանա, թե ով է մարտի դաշտում։ 57-ամյա Դանիել Բեքփիրումյանին 1918 թվականին շնորհվել է գեներալ մայորի կոչում։ Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության օրոք նա առաջիններից մեկն էր, ով պաշտոնապես ստացավ այդ կոչումը։ Նշենք, որ Սարդարապետի հերոսամարտի մասնակցել եւ մարտական իսկական սխրանքներ է գործել նաեւ Դանիել Բեքփիրումյանի ողջոր որդի Պողոս Բեքփիրումյանը, որպես Ղարաբաղի 5-րդ մահապարտների գնդի հրամանատար։ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին Դանիել Բեկփիրումյանը տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի օրերին Դանիել Բեկփիրումյանը Երևանյան զորախմբի հրամանատարի գեներալ Մովսես Սիլիկյանի տեղակալն էր։ 1919 թվականի վերջին նա ստացել է գեներալ լեյտենանտի կոչում եւ նշանակվել Կարսի Բերթի պարետ։ Ցավոք ավտովթարի պատճառով նա կոտրել է ոդկը, որի պատճառով էլ չի կարողացել պատշաճ ձևով կազմակերպել Կարսի Բերթի Յուկարսի ճակատի ինքնապաշտպանությունը 1920 թվականի աշնանակայացած թուրք հայկական պատերազմի ժամանակ։ Իսկ 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին թուրքերի կողմից Կարսիան Ռիկբերտի գրավման ժամանակ գերի է ընկել։ 1921 թվականի հունվարին նրան տեղափոխել են Ալեքսանդրապոլ, ապա հանձնել ռուսական 11-րդ կարմիր բանակի ներկայացուցիչներին։ Դանիել Բեքփիրումյանը հայ բարձրաստիճան ալիսպաների հետ բոլշևիկների կողմից գնդակահարվել է Ղարաքիլիս Ադիլիջան ճանապարհին